Radio Music Heaven, το δικό μας ραδιόφωνο. Προσοχή, προσοχή! Ο πύραυλος για την σελήνη αναχωρεί εντός πέντε λεπτών. Οι επιβάτες θα στέλνουν. ο Δημήτρης Δίνος, ο διαδικτυακός συμπέθερος. Σας δίνει ραντεβού στο ραδιόφωνο του Music Heaven. μια μουσική συνάντηση. Δύο ώρες. Μοιραζόμαστε τραγούδια που αγαπάμε με φίλους. Πες το τραγουδιστά. Θεματικές εκπομπές με αληθινά τραγούδια. Πες το τραγουδιστά γιατί μαζί είναι πάντα καλύτερα. Καλώς τους, καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα φίλοι 5η, 21 Φεβρουαρίου Λίγο μετά τις 8 Αμέσως μετά τον Βέρτ, τον γείτονα, τον Θοδωρή Και χαίρομαι πάρα πολύ που τον διαδέχομαι Καλώς ήρθατε και απόψε εδώ στο Πέστο το Τραγουδιστά Ξεχνάμε πόσο εύκολη ή δύσκολη ήταν η μέρα που πέρασε για όλους μας και ερχόμαστε εδώ για παρέα και μουσική στο στέκι της καλύτερης διαδικτυακής παρέας. Εδώ στο ραδιόφωνο του Music Heaven, στο δωμάτιο επικοινωνίας έχω την Αλκιόνη, τον Αντρέα, την Καρπεντία, την Μέρι Όμικρον, την Όλγα Πάτρα, τον Πέτρο Μάριο, τον Ρούκι, την Ζήλια, τον Στέλιο, τον Τρελάκια και τον Βέρτ, τον γείτονα. Καλησπέρα και στην Κάλια Καραγιανοπούλου που μας ακούει απ' έξω Καλησπέρα στους ντροπαλούς επισκέπτες που μας ακούτε και δεν σας βλέπουμε Η αποψηνή εκπομπή έχει αφορμή την ε, επέτειο του θανάτου του Μάλκομ X ε, ο οποίος σαν σήμερα 21 Φεβρουαρίου του 1965 δολοφονήθηκε την ώρα που ανέβαινε στο βήμα για να, για να κάνει ακόμα μία ομιλία. Ένας άνθρωπος με αδυναμίες, ένας άνθρωπος όμως ο οποίος μίλησε για τα δικαιώματα των Αφροαμερικάνων. Για κάποιους ήταν υπερβολικός, για κάποιους μπορεί να ήταν πολύ επιθετικός, δεν είχε την ήρεμη, ας πούμε, ε, τον ήρεμο αγώνα που διακήρυτε ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, αλλά παρόλα αυτά δεδομένη και τη εποχή, γιατί όπω είπαμε, κυρίω στι δεκαετίε του 40, του 50 και του 60, ήταν χρόνια πραγματικά πολύ δύσκολα. Να αναλογιστεί κανεί ότι ακόμα σήμερα δεν έχουμε περάσει αυτά τα σύνδρομα έτσι, τα, του ρατσισμού, μπορούμε να φανταστούμε πόσο ακόμα πιο σημαντικά ήταν τότε. Το 1992 ε, ο Spike Lee, ένας από του σπουδαίου μαύρου ε, έκανε και μια ταινία που ήταν βασισμένη στην αυτοβιογραφία του Malcolm X και έχει ενδιαφέρον αν την έχετε δει να τη δείτε και βέβαια έχει και πολύ ωραία μουσική και πολύ ωραία τραγούδια θα ακούσουμε τραγούδια απόψε από το soundtrack ε, του Malcolm X θα πούμε κάποια πράγματα για αυτόν και θα ακούσουμε η εκπομπή απόψε μέχρι τις 10 είναι γεμάτη με αφροαμερικανούς τραγουδιστές θα πούμε και άλλα πράγματα για αυτό για να μην ε, ξεκινάω μιλώντα πάρα πολύ. Θα πούμε αρκετά πράγματα. Να σα καλωσορίσω, να σα πω καλησπέρα και θα ακούσουμε πραγματικά σπουδαία τραγούδια και σπουδαίε φωνέ απόψε. Η Billie Holiday, μία από τι μεγαλύτερε φωνέ του blues, για το συμπέθερο ή μεγαλύτερη, <laughs> για τον υποφαινόμενο, η γυναικεία φωνή που έβγαλε αυτό ο πλανήτη. Είναι αυτή η φωνή που με ακουμπάει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, κάθε φορά που την ακούω. Ε, είναι μία Αφροαμερικανή τραγουδίστρια την οποία μάλιστα είχε συνδεθεί και με τον Malcolm Μέξ. Όλοι κάποιοι από τους τραγουδιστές που θα ακούσουμε σήμερα ε, με κάποιο τρόπο είχαν συνδεθεί ε, με αυτόν τον ηγέτη, αυτόν τον εκφραστή ε, των δικαιωμάτων των Αφροαμερικανών. Ε, ας ξεκινήσουμε έτσι, με Billy Holiday να τραγουδάει Blue moon, you saw me standing alone Without a dream in my heart Without a love of my own Ελάτε. Ας ακούσουμε και κάτι διαφορετικό από τα δύσκολα που περνάμε, από το πώς θα, τι θα πει η Τρόικα. Ας ακούσουμε και κάτι άλλο, να, ανοίξει το, να ανοίξουν οι ορίζοντες. Without a dream in my heart, without a love of my own, blue moon. knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then they suddenly appeared before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, Please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon. Now I'm no longer alone without a dream in my heart, without a love of my own. Mm-hmm. whisper, please adore me. And I look the moon. και αυτή τραγουδίστρια να πούμε ότι African American τον οποίον τα δικαιώματα εξέφραζε ο Malcolm X ε, ήταν ε, πολίτες κάτοικοι των Ηνωμένων Πολιτειών οι οποίοι είχαν καταγωγή από τις περιοχές της Δυτικής και της Κεντρικής Αφρικής και ήταν απόγονοι όλοι αυτοί των υπόδεινων μαύρων που βρέθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες από τους ε, Ισπανούς, από τις Ισπανικές και Αγγλικές ε, απικίες από το 16ο αιώνα ε, μεταφέρθηκαν, χωρίς τη θέλησή τους φυσικά, ως σκλάβοι στην Αμερική. Και οι απόγονοί τους, όπως είναι αυτοί, πολλοί από αυτούς που θα ακούσουμε σήμερα, οι οποίοι αρκετοί από αυτούς έζησαν στο πετσί τους ε, και στα μετέπειτα χρόνια και στον 19ο και στον 20ο αιώνα και δυστυχώς ακόμα και σήμερα στον 21ο ε, το πως κάποιοι άνθρωποι μπορούν να ξεχωρίζουν άλλους ανθρώπους με βάση το χρώμα του δέρματός τους ε, από το soundtrack του, της ταινία Malcolm X τώρα η οποία έχει εκπληκτικά τραγούδια είπαμε οι πιο πολλοί από αυτούς που συμμετέχουν στο soundtrack με κάποιο τρόπο είχαν συνδεθεί ή είχαν ακολουθήσει ή είχαν μια ε, επαφή, επικοινωνία με το Malcolm X Unspots My Prayer, ακούστε τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, πολύ ιδιαίτερο πάρα πολύ μου άρεσε η φωνή, το ακούω συνέχεια τις τελευταίες μέρες που ετοίμαζα την απόψινή εκπομπή για ακούστε το My prayer is to linger with you at the end of the day in a dream that's divine. My prayer is a rapture in blue with the world far away and your lips close to mine. Tonight, while our hearts are aglow, oh, tell me the words that I'm longing to know. My and the answer you give, may they still be the same. For as long as we live, that you'll always be there at the end of my prayer. My prayer is to linger with you at the end of each day in a dream that's divine. My prayer is a rapture in blue with the world far away and your lips close to mine. that I'm longing to know. My prayer and the answer you give, may they still be the same. For as long as we live, that you'll always be there. at the end of my Εξαιρετικό, δεν ήταν αυτό. Δεν σα άρεσε πολύ έτσι όπω τραγουδούσαν οι Young το My Prayer. Ένα, το, album, το soundtrack του Malcolm X αξίζει να το αναζητήσετε. Εγώ το έχω και σε βινίλιο και είναι ε, αριστούργημα. Το ένα τραγούδι καλύτερα από το άλλο. Θα ακούσουμε αρκετά τραγούδια από αυτό το δίσκο με αφορμή ε, το Δισάλ σήμερα, το 1965, 48 χρόνια πριν, δολοφονήθηκε. Ο Μάλκο Μέξ, ακόμα και αν κάποιος διαφωνούσε με τον τρόπο που υποστήριζε τα δικαιώματα των Αφροαμερικανών, πολλοί το κατηγόρησαν και για ρατσιστικό κήρυγμα, απέναντι στους Λευκούς βέβαια. Ε, Παρ' όλα αυτά ήταν ένας από τους συμπαντικότερους Αφροαμερικανούς και εξέφραζε πάρα πολύ αυτό το θυμό που μπορεί να ένιωθαν και δικαιολογημένα ε, και μπορεί να νιώθουν ακόμα άνθρωποι ε, όταν τους ξεχωρίζουν με βάση το χρώμα που έχει το δέρμα τους. Και θα δείτε εδώ η παράνοια ότι πόσοι οι λευκοί πάνε και κάνουν σολάριουμ, κάθονται με τις ώρες αμέτρητες στον ήλιο, προκειμένου να μαυρίσουν. Αυτή την αντίθεση δεν την έχω καταλάβει για να σου πω την αλήθεια. Ενώ υποτίθεται ότι τόσα χρόνια εκμεταλλευόταν τους μαύρους και το μαύρο χρώμα τους φαινόταν περίεργο, πόσοι και πόσοι δεν έχουν κάψει το δέρμα τους στον ήλιο προσπαθώντα τι άλλο, να μαυρίσουν. Καλησπέρα να πω στον ε, Ηλία, στην Πρέβεζα, που είναι εδώ παρέα μας σχεδόν πλέον σταθερά κάθε Πέμπτη. Ε, την καλησπέρα μας Ηλία, ελπίζω να είσαι καλά. Χαίρομαι που σε βλέπω, να είσαι παρέα μας στους ντροπαλούς επισκέπτες. Ε, την Κάλια Καραγιανοπούλου που είναι καινούργια μας ε, φίλη, δεν την έχω ξαναδεί. Καλωσορίζουμε όσους καινούργιους φίλους ήρθαν στην παρέα μας. Ε, Αφροαμερικανούς τραγουδιστές ακούμε απόψε και σειρά έχει τώρα από το soundtrack συνεχίζουμε του Malcolm X της ταινίας ο Ray Charles That Lucky Old Son. Up in the morning Out on the job And I work like the devil for my pay I know that a lucky old song has nothing to do roll around heaven all day. Heaven all day. I fuss with my woman and I toil with my kids. I sweat till I'm wrinkled and gray. I know that lucky old sun has nothing to do but roll around heaven all day. dear Lord above. Don't you see I'm pining? I got tears all in my eyes. Why don't you send down that cloud with the, the silver lining? Lift me up uh, to paradise. Take me up to paradise. Show me that river. Why don't you take me across and wash all my troubles away? I know that lucky old son He's got nothing to do <laughs> but just roll around heaven all day. got nothing to do but roll around heaven all day. Yes, sir. He got nothing but roll around heaven all day. I say he just a roll around heaven all day. like you said. Ray Charles, ένας εξαιρετικός απίθανος ε, δημιουργός και αυτός αφροαμερικανός από το soundtrack του Malcolm X της ταινίας εξαιρετικός και ο εξαιρετικό και στην ταινία ο Ντένσελ Ουάσιγκτον, ο οποίο ενσαρκώνει τον Μάρκο Μέξ. Συζητάμε εδώ στο δωμάτιο επικοινωνία και μοιραζόμαστε κι εμεί σημεία ρατσισμού ε, με την Στέλλα η οποία μας λέει ότι έχει νιώσει πολλές φορές το ρατσισμό στις μέρες μας μια που έχει έναν φίλο Αφρικάνο ε, σε σημείο που να, με πιάνει λέει, μας γράφει εδώ χαρακτηριστικά για σας που είστε εκτός δωματίου το λέω νευρικό γέλιο και πάλι είναι μια υγιής αντίδραση αυτή <laughs> μάλλον ε, Στέλλα γιατί πρέπει να έχεις αρκετό έτσι, χιούμορ, να είσαι οπλισμένος με πολύ χιούμορ για να αντιμετωπίσει αυτή την ανθρώπινη βλακεία η οποία συνεχίζεται για τόσα πολλά χρόνια. Δηλαδή μερικές φορές σου φαίνεται αδιανόητο ο τρόπος που σκέφτονται οι άνθρωποι αλλά υπήρχε όμως ένα ε, υπήρχε μια εποχή όπου οι μαύροι στα λεωφορεία στην Αμερική και δεν μιλάμε για άλλου αιώνε, μιλάμε για τον 20ο αιώνα, στη δεκαετία του 60 ε, όταν και ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ ήταν από του πολύ σπουδαίου μαύρου ηγέτε, με έναν τελείω διαφορετικό τρόπο από, το, από αυτόν του Μάλκομ X βέβαια ε, σε ένα λεωφορείο λοιπόν όταν καθόταν ένα μαύρο στην καρέκλα και έμπαινε μέσα ένα λευκό, θα έπρεπε να σηκωθεί από την καρέκλα για να του την ε, προσφέρει και να καθίσει ο λευκό. δηλαδή η υπεροχή του ήταν ε, και με νόμο μάλιστα από την πολιτεία ε, καταχωρημένη και υπήρχε. Ευτυχώς που υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι με όλες τις αδυναμίες τους όπως ο Μάλκομ Μέξ όπως ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, για να αντισταθούν και να αλλάξουν κάποια πράγματα. Για το συγκεκριμένο που σας ανέφερα τώρα, από ό,τι διάβασα, ε, αναγκάστηκε να γίνει δικαστήριο, γιατί πήγαινε δικαστήριο ο Μαύρος που δεν έδινε τη θέση του σε ένα λευκό ε, να απαλλαχθεί και έτσι να ψηφιστεί επιτέλους να μην πρέπει να σηκώνονται οι μαύροι από την καρέκλα για να καθίσουν κάποιο, για να καθίσει κάποιος λευκός. Αυτά συνέβαιναν τη δεκαετία του 60. Πάμε να ακούσουμε ακόμα έναν Αφροαμερικάνο ή μάλλον να ακούσουμε μια τραγουδίστρια τώρα. Να ακούσουμε μια σπουδαία τραγουδίστρια. Ε, όσο μεγάλη είναι η Billie Holiday, άλλο τόσο σπουδαία είναι και η Ella Fitzgerald από το soundtrack της ίδιας ταινίας. Drifting και η Ella Fitzgerald ε, από το soundtrack του Malcolm X ο οποίος ε, να πούμε επίσης ε, ότι για 12 χρόνια ήταν μέλος αλλά και εκφραστής του έθνους του Ισλάμ ε, ηγέτης του κινήματος ήταν ο Ελάιζα Μοχάμεντ όλα αυτά θα τα δείτε αν δείτε και την ταινία έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σας το προτείνω αξίζει τον κόπο ε, μετά από 12 χρόνια όμως φεύγοντας από το από το, όταν τελικά έπαψε να πιστεύει στο άθλημα του Ισλάμ το Ελάιζα Μοχάμετ άρχισε να εξέφρασε και την επιθυμία να συνεργαστεί με τους ηγέτες των κινημάτων για τα πολιτικά δικαιώματα ε, αναγνώριζε ο ίδιος τα λάθη του και όσο καιρό ήταν στο, στο έθνος του Ισλάμ ε, δεν το έκανε για να εκμεταλλευτεί κανέναν. Ήταν κάτι που το πίστευε, ακόμα και αν κατάλαβε κάποια στιγμή ότι έκανε λάθο. Εξάλλου, μην ξεχνάμε και στην Αμερική, όπω και εδώ, πολλοί άνθρωποι έχουν ανάγκη να πιστεύουν σε κάτι και μάλιστα πολλοί άνθρωποι το πιστεύουν φανατισμένα. Αυτό και στην Αμερική, ιδιαίτερα που υπάρχουν πάρα πολλέ και διαφορετικέ κοινότητε θρησκευτικέ, πέρα από το, τα υπόλοιπα τα πολιτικά. Ε, πάμε να ακούσουμε τώρα δύο γενιές Αφροαμερικάνων, τον μπαμπά και την κόρη. Ένα ντουέτο που δεν έγινε ποτέ στα αλήθεια, γιατί στην ουσία έγινε μέσα από τα κομπιούτερ και μέσα από τι κονσόλε. Η φωνή του Nat King Cole, που είναι ο πρώτο Αφροαμερικάνο τραγουδιστή που ακούστηκε και βγήκε προ τα έξω και ακούστηκε πέρασε στο ραδιόφωνο, ο Nat King Cole, και η κόρη του η Νάταλη. Η Νάταλη βέβαια μεταγενέστερα είχε βγάλει ένα πολύ ωραίο διπλό δίσκο όπου εδώ φαίνεται να τραγουδάει μαζί με τον μπαμπά δεν τραγουδούν μαζί στην ουσία. Ο Νάτκιν Κόλ είναι η εκτέλεση γνωστή, παλιά, και η Νάταλι Κόλ πολύ πιο σύγχρονη. Και οι δύο μαζί όμω. Δύο γενιέ Αφροαμερικανών. Ο μπαμπά και η κόρη τραγουδούν Unforgettable. Ακούμε ωραία πράγματα απόψε, έτσι. Χαίρομαι που σα αρέσει. that's what you are.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 είναι μαγεία της μουσικής και με αφορμή το Malcolm X ακούμε σπουδαίους αφροαμερικανούς τραγουδιστές και τραγουδίστριες και παλιότερους και θα ακούσουμε και κάποιους πιο σύγχρονους. Πάμε τώρα σε μια μαγική φωνή ε, Αφροαμερικανή δεν είναι και η ίδια δυστυχώς έφυγε νωρί, αλλά η φωνή της ε, έχει κάτι μαγικό και μια που είμαστε στο Music Heaven και λέμε μουσικός παράδεισος νομίζω ότι αυτή η φωνή αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα κατευθείαν σε πάει σε αυτό που θα μπορούσε να είναι αν υπάρχει κάτι τέτοιο πράγμα που λέγεται παράδεισος έτσι όπως το έχουμε φανταστεί όλοι μας αυτό μου βγάζει όταν ακούω την Μίνι Ρίπερτον να τραγουδάει Loving You για ακούστε Με αυτό το τραγούδι πάμε στα 1974 Stay with me while we Δεν θα σας χαλάσω το κλίμα. Μια που είμαστε σε αυτό, να το κρατήσουμε λίγο. Θα ακούσουμε και άλλα μετά, έτσι πιο δυνατά. Αλλά μια που είμαστε σε αυτόν τον ήχο, να ακούσουμε άλλη μια σπουδαία Αφροαμερικανίδα τραγουδίστρια και αυτή η πολύ μεγάλη επιτυχία στη δεκαετία του 70. Κάποια χρόνια αργότερα, χάρη σε μια τηλεοπτική διαφήμιση, έγινε ε, πώς λέγεται αυτό το που μπαίνει μετά το απορριπαντικό πλυντηρίου μαλακτικό έγινε μουσική, έγινε τραγούδι για μαλακτικό πλυντηρίο. Μιλάμε για τέτοια αυθάδια οι διαφημιστέ. Ε, και αναφέρομαι βεβαίως στη Ρομπέρτα Φλακ. Και σε αυτό το τραγούδι που δεν χρειάζεται παρουσίαση το έχει πει στα ελληνικά επίσης και η Αλέκα Κανελίδου αυτό. Χωρίς παρουσίαση αυτό, να βλέπω φατσούλες να χορεύουν στο δωμάτιο επικοινωνία. Να το στείλουμε στην Κάλια Καραγιονοπούλη αυτό, την ακροάτρια την παλιά όπως μας λέει, που απέκτησε όνομα. και την Ευαγγελία Σεκελαρίου στην ε, παρέα μας. Γεια σου Ευαγγελία. Killing Me Softly, αυτή ήταν η Ρομπέρτα Φλακ και πάμε στον επόμενο καλλιτέχνη ο οποίος ε, και αυτός δεν ζει πια αλλά έχει πάρει πάρα πολλούς τίτλους ο μεγαλύτερος όλων θεωρώ ήταν ο νονός της Soul έμπαινε, έβγαινε στη φυλακή ποτά, ναρκωτικά και τι δεν έκανε στη ζωή του πάντως αυτή η μοναδική φωνή που είχε νομίζω και βέβαια το αποτύπωμά του στη μουσική έτσι αξεπέραστο αναφέρομαι ασφαλώς σε ακόμα έναν Αφροαμερικανό ε, τραγουδιστή που ακούμε απόψε όλοι εξάλλου αυτοί που θα ακούσουμε μέχρι τις 10 σήμερα ε, είναι African American ας το πούμε έτσι ε, απόγονο δηλαδή αυτών των ε, ε, των μαύρων ανθρώπων που ήρθαν από τις χώρες εκεί της, ε, κάτω από τη Σαχάρα όπως διαβάζω έτσι κάτω από την Αφρική βία από το 16ο αιώνα ως σκλάβοι στην Αμερική και οι απόγονοί τους είναι πολλοί από αυτούς που ακου... είναι όλοι αυτοί μάλλον που ακούμε εδώ ε, σήμερα αρκετοί από αυτούς έζησαν παρότι διάσημοι και δημοφιλείς ε, στο πετσί τους τι σημαίνει ρατσισμός πάμε στο James Brown που τραγουδάει It's a man's man's world αυτό πάει πρέβεσα στον Ελία time. James Brown και όπως κορυφαίος είναι και ο επόμενος. Ε, βλέπω τον Μιχάλη, τον Μιχάλη Κλειάνθη στην παρέα μας. Καλώς τον. Καλησπέρα Μιχάλη. Πρώτα τα παιδιά απόψε σήμερα παίζουν. Ε, μάλλον τις πέμπτες ε, παίζουν μουσική. Δεν, είναι, δεν έχουν live ακριβώς. Κάποια έκτακτα live μάλλον περισσότερο στους Βατράχους. Ε, Παρασκευή και Σάββατο είναι τα live τους από ό,τι ξέρουμε. Και βλέπω και την Ελευθερία. Γεια σου Ελευθερία. Μετά από πολύ καιρό. Χαίρομαι πάρα πολύ να βλέπω παλιούς φίλου να επιστρέφουν. Ε, έτσι, να μην χανόμαστε ή μάλλον να φεύγουμε για λίγο, αλλά να ξαναγυρίζουμε. Είναι το ζητούμενο να μην φεύγουμε για πάντα. Ελευθερία, καλώ όρισε. Χαίρομαι πάρα πολύ από τη Θεσσαλονίκη που σε βλέπω και μια που μετά από πολύ καιρό σε ξαναβλέπω εδώ στη βάρια μα και χαίρομαι, θα σου στείλω το επόμενο. Το οποίο είναι εξίσου θαυμάσιο με το προηγούμενο. Marvin Gaye, Αφροαμερικανό και αυτό, δυστυχώ επίση έφυγε νωρί. Ε, και μάλιστα το τραγικό της υπόθεσης ε, τον σκότωσε ο πατέρας του δεν ξέρω, για όσους δεν ξέρουν την ιστορία για τους πιο νέους ε, μετά από ένα καυγά που είχε με τον πατέρα του ε, τον πυροβόλησε δύο φορές με ένα όπλο και τον σκότωσε τόσο απλά κάπως έτσι έφυγε ο Marvin Gaye και θα ακούσουμε εδώ ε, πολλά τα τραγούδια που είχε αφήσει πίσω του ένα τραγούδι που το έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία για τους, οι πιο νέοι δηλαδή θα το έχουν μάθει με τον Ρόμπερτ Πάλμερ το έχει κάνει επιτυχία θα τα ακούσουμε όμως στην πρώτη εκτέλεση του απόψε με τον Marvin Gaye Mercy, Mercy Me Ελευθερία δικό σου ένα από τα πολύ ωραία της απόψινής βραδιάς they used to be. No, no. Oil wasted on the oceans and upon our seas, fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be. No, no creation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby are nice. Oh, mercy, mercy me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more will you from man? Can't you stand? Καλώς ορίζουμε την Ελευθερία από την Θεσσαλονίκη μετά από πολύ καιρό το, το απολελώς πρόβατο <laughs> εδώ στο ραδιόφωνο του Music Heaven η ελευθερία ήταν σταθερή αξία, τη χάσαμε αρκετό καιρό, την ξαναβρήκαμε απόψε και χαίρομαι πάρα πολύ που την έχουμε εδώ στην παρέα μας Ελάτε, αν θέλετε να την καλωσορίσετε, την έχουμε στο δωμάτιο επικοινωνία. Να πω μια καλησπέρα και στην Τζοαν Βέσκ που ήρθε στην παρέα μα. Γεια σου, Ιωάννα. Καλώ ήρθε. Απόψε αφορμή για το απόψινό πέστο τραγουδιστά είναι η επέτειο από, από τη δολοφονία του Malcolm X, του Malcolm Little, όπως ήταν το πραγματικό το όνομα, ε, σαν σήμερα 21 Φεβρουαρίου του 1965 από, από μέλη της οργάνωσης την οποία ήταν ηγέτης ε, και ήταν ο, ε, ό, όχι ηγέτης, μάλλον ήταν ο, πώς το λέγαμε, αυτός που έβγαινε προς τα έξω και ο εκπρόσωπος, να, <laughs> τη λέξη, το έμαθα. Λοιπόν, ήταν εκπρόσωπο του έθνου του Ισλάμ, του Ελάιζα Μαχάμετ, όταν λοιπόν έφυγε από, αυτό το, από αυτή την θρησκευτική οργάνωση, γιατί κατάλαβε ότι πιο πολύ εκμεταλλευόταν του ανθρώπου παρά ε, και την πίστη του, παρά ε, εννοούσε όλα αυτά που έλεγε. Ε, σχεδόν ένα χρόνο μετά ε, δολοφονήθηκε ενώ ανέβαινε στο βήμα για να μιλήσει. Παρ' όλα αυτά παρέμεινε ένας άνθρωπος ο οποίος κατηγόρησε τη Λευκή Αμερική με τους πιο σκληρούς και δυνατού όρου. Ήταν μάλλον ένα τελείω διαφορετικό τρόπο από αυτό του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Παρ' όλα αυτά, όταν ε, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ φυλακίστηκε για του αγώνε που έκανε υπέρ των μαύρων, ο Μάλκομ Εξ στάθηκε στο πλευρό του και τον στήριξε. Και ευτυχώ που υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί δεν ξέρω πραγματικά αν κάποια πράγματα που άλλαξαν επειδή ακριβώ ε, βγήκαν προ τα έξω αυτοί οι άνθρωποι και τόλμησαν να μιλήσουν σε εποχέ που δεν ήταν εύκολο να μιλάει κανεί. Έτσι τη δεκαετία του 50 και του 60 στην Αμερική να μιλάς και μάλιστα ε, μια λεπτομέρεια να σας πω σημαντική όμως ο πατέρας του Μάλκομ Εξ δολοφονήθηκε για τις απόψεις του ε, δέθηκε σε, στις ράγες του τραμ ε, όπου και τον πάτησε ζωντανό δεν αναγνώρισαν ποτέ ότι ήταν δολοφονία είπαν ότι ήταν αυτοκτονία για τους δικούς του ανθρώπους όμως παρέμεινε μια δολοφονία που έγινε για τις ε, πεπιθήσεις του και για τους αγώνες που έκανε υπέρ των μαύρων. Ε, για να εξηγούνται και μερικά πράγματα ίσως για το πώς ο ίδιος κινήθηκε ε, ο Μάλκο Μέξ και για αυτά που συνέβησαν στη ζωή του από εκεί και έπειτα. Μην πολλά, ακούμε Αφροαμερικάνους τραγουδιστές σήμερα, πολλοί από αυτούς συνδέθηκαν με τον Μάλκο Μέξ. Ε, θα ακούσουμε τώρα ένα σπουδαίο, από τους σπουδαιότερους μια μεγάλη φωνή. Live. Έτσι. Αναγνωρίσατε, καταλάβατε. Ε? Louis Armstrong. Mac the Knife από την όπερα της Πεντάρας. them a pearly white, just a jackknife as Maggie did, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's my heat dear? So there's not a trace of red on the sidewalk. Sunday morning lies a body oozing life. Someone sneaking round the corner. Is this someone Mac the knife? Yes, from a tugboat by the river bubble see cement bags drooping down. Yeah, cement's just for the weight, dear. Bet you Mac he's back in town. Look at your Lou Miller disappeared, dear, after drawing out his cash. Mad Max eats, spends like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry, Jenny Diver, Lottie Lanyard, Sweet Lucy Brown. all the line forms on the right gears. Now that Mac he's back down. η ηχογράφηση Mac the Knife με τον Louis Armstrong Πάμε τώρα σε έναν ε, σπουδαίο μαύρο τραγουδιστή ο οποίος έφυγε το 1990 το όνομά του είναι Sammy Davis Jr. Ε, η φωνή του θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτή την ε, ας πούμε την γενιά τραγουδιστών ή την κατηγορία τραγουδιστών που, είναι, που μοιάζει πολύ με τον Frank Sinatra Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να καταλάβετε ότι ο Sammy Davis Jr θεωρείται ότι δεν έκανε πολύ μεγάλη καριέρα και επισκιάστηκε στην ουσία από τον Φρανκ Σινάτρα λόγω του χρώματός του περισσότερο και όχι της εκπληκτικής φωνής του που θα ακούσουμε τώρα να μας τραγουδάει το Blue Velvet. Oh, she wore blue velvet Bluer than velvet was the night. Softer than satin was the light from the stars. She wore blue velvet, bluer than velvet were warmer than May, her tender sighs. Love was ours. Ours, a love I held tightly, feeling the rapture grow. Like a flame burning brightly, but when she left. Gone was all the glow of blue velvet. But in my heart they'll always be precious and warm a memory through can see blue velvet through my tears. She wore blue velvet, but in my heart there'll always be precious and warm a memory. still can see blue velvet through my tears. Αυτό ήταν ο Σάμι ε, Ντέβι Jr. Θα γυρίσουμε ίσω αργότερα να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι. Θέλω να ακούσουμε όμω αρκετού, όσου πιο πολλού μπορούμε από του Αφροαμερικανού τραγουδιστέ, μια που σήμερα μία αφορμή τον Μάλκο ε, Μέξ και το ότι δολοφονήθηκε σαν σήμερα το 1965, 48 χρόνια πριν. Κάνουμε έτσι ένα αφιέρωμα και ακούμε ε, σπουδαίους συνθέτε συνθέτες και τραγουδιστέ. Ε, το όνομα τη κυρία που θα ακούσουμε τώρα είναι Λαβέν Μπέικερ εξαιρετική τραγουδίστρια. Ε, έχει μπει και στο Rock and Roll Hall of Fame το όνομά τη. Θα την ακούσουμε σε ένα κλασικό τραγούδι. Το έχουν πει πολλοί, Frank Sinatra και από την νεότερη. Ναι, είναι πλέον ένα κλασικό jazz standard και θα τα ακούσουμε με τη Laverne Baker με το δικό της τρόπο. Ποιο είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε. Fly me to the moon με άλλο χρώμα, με δικό της τρόπο. but sometimes I just can't find the words. fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all that I long for, all I worship and adore. In other words, I